Հանկարծակի սկսած պատերազմն իր հրամայականներն ուներ։ 7-ը, ոչ մութի մոտերքը, իսկ այդ օրը գործի չմելա, իմ սմենը չելա։ Մարավոտ մի մոմենտ պայթունա, դա։ Тоже մտանեցի կասմ գրոբը սկսավ։ Ասեմ, ինչ կորով իշխեն տահակ սկսավ։ Կարող ասում, պիտի կրակ պեն որոտում ապեն անում, թա չէ, գրոբը սկսավ։ Ու այդ մամենտը լայ դիսինտամ հայա, դիսինտամ հայա տասնմիյոք վեր դա մեր տանը նրվամա պենա, հովոյին պենա, լապել ու դարը տղել են, յա կամ գարաժ լոխս միաս միասին կամ սեփ սերվիզը մեր նաշալիկի հրամանով լոխ իրանց տղերը, լոխ իրանց ախորոդները, հա, ներկայանում ենք արդեն դենա։ Այս մեր պալիտրասվիշենին ունց կա, դեղ արդեն զորքը տանում տեղավորում ինաց համապատասխան տեղերը։ Երեք պատերազմ է տեսել, ասում է վերջինը դաժան էր, Առաջին պատերազմի ժամանակ 27-28 տարեկան էր, երիտասարդ եւ ուժեղ։ Ես պատերազմը հանկարծակի է սկսվել։ Եմ իմ պատերազմը վեր սկսվել է լավ ֆիտական ջոկապներ ալա ոչմ պարտիզանսկի կռվներ ալա դրից կամ ասկամած սկսվալու միանգամից ու հեմին առաջ պատերազմը ուրեմն միանգամից արդեն իրանք նա եկալ հետո մուկը իրանք ետովալ ու էսմին ավելի ավելի страшно լա քան թե զոհել եմ տվալ շատ զոհեր եմ տվալ բայց թե դե շմպեն կուրսալ չեմ կռվնել Դա ոչ մի կրոններ դիվինգին ամ դիվերաշ ոչ մի դեռ չամիշ չեմ բիժին։ Կրովա։ Փարքասո Լոքսոմյան մինչև տեսանակ մասնակցել է կրվին, առաջի կրվին։ Վիրավորվալ եմ, եմ ինգրվալը, կանտուժա եմ ստացալ, 58 տարեկան է հիմա։ Այս պատերազմի ժամանակ իր զենքը ղեկն էր։ Գիշեր թե ցերեկ ղեկին էր, կարևոր պատասխանատու աշխատանք էր կատարում։ Զգոն լինել պարտավոր էր եղնիկներն ենք տարալ, հայդուրիտ ենք տարալ, ջաբրայել ենք տարալ, հարալեր ենք տարալ, կեսքշեր, մթեն, առացփար, առանցպեն, չիպ-չիպին լավ, հա, դաժե պահելալ վեր կարող անգենք զասադալ լավ լավ պրծատիշ ենք եկա, հա, կի պահելալ լավ, ստրաշնի պահելալ, ստրաշնի, Հրետակոծությունն ամենուր էր։ Վարորդը, ով պարտավոր էր կամավորներին հասցնել զորամասեր, դիրքեր, լավ է հիշում այն պահերը, երբ թվում էր մահը շատ մոտ է։ Допустим, это արալերը լի, դա ավելի ավելի страшный տեղը տեղալ արալեր։ Ժամը քշեր ժամը 3-ն էլա քեզ քշեր։ Քեզ հանք հադրուտ, հադրուտա նորից տազա զոր թեր գալա, վերալ մի համապատասխան տեղ դրսքի հիշում եմ մտնավ եմ բներվան չի դրիս նորից հրամանը տամն քեցի կարալ էր տամն կարալ էր լավա սկի արալ էր որ ես մարչինում զորչին քես պր կամ ես լի զորչ չկա դանդրից նորից հրամանը տամն տադավա շուտ դիշեք ստավա նորից այդ զորքը նորից ետ յորոնի կամ շկան հայդետ քես քշել դու դե, դաժե քես հալալն Մուքսի պատկերացած չեմ որ կարող անդրան սախ դուշ կանի մեր ավտոբուսներն էլ իրան կխում միշենի էլ լիտա բախտմա բախտմա մզրատ խալչում բախտերնես քաշալա վեր մզրատ խալչում բայց հաճախ շատ մոտ էին թիրախներին եւ կարող էր բախները նաեւ չբերել սարոշեն կանած քելամ կրաստն բազար հոշում քելամ մինիմ զորք տեղա փոխիմ դրամ հա հարաման դիալալ Վերքնա պիտի զորք տեղափոխեմ այդ մամենտը այն այն բայլախտարը շորատան։ Իստեղով ասան են կողմած, մեր ասան։ հա։ Հետ ասան լաստի չասած ասան, հա, ինձ բան են անում տեղ։ Հետ մամ մենտ լա բայրախտարը թխմա ասին իրա։ Թխմա բրծնում ասկոլ կան տամա մաշինից հիլվա։ Թխմ կոտը, տակի հիլին թխմա կոտը տեղ։ Ինչ աշկի շրջին թխե այդ ասին իրան իստի, լենա ես 40-30 մետր իստի։ Դեղին ավտոբուսը 18 նստատեղ ունի։ Հաճախ ավելի շատ հոգով էին ճանապարհ ընկնում։ Ասում է մտածել է, արդյոք բոլորին նորից տուն կբերի։ Հասավ մենք ավերես զորքը տանեմ նորմալ հասցնեմ տեղ, նորմալ նորից հալի ետ բիրիկ ատխոցը։ Դե շաժինեն ու կա վիլանչ շատ քիչ հալալի վերքեսան նորից զորք ետ բերա շատ քիչ Պատերազմի կեսերին արդեն սկսեցին ոչ միայն զինվորականների կամ մարտիկների, այլ քաղաքացիական անձանց տարհանումը։ Հիշում է կորսված մեր գյուղերից որքան մարդ է տարհանել։ Ոնդերից արդեն մեր հրամանատաման վեր արդեն պիտի ժողովրդին պիտի փրկիկ։ Արդեն սկսվում ժողովրդին փրկելը։ Հա գյուղարանքներից է սոսա, քրթա, հիհերա, լուբոշենի, կոլատակայա, հա տեղանանք լիպային, քեզ քշեր, մթեն, տողյուղը հակակնա ասանան հա այդ անգյունան երկու շենիլալա երտեշն կալա դե ժողովուրդը գիտեմ ասնչա ենքավե փրկվի փրկիչներն ու կունկելալի անց Այդ պահին լավ էին գիտակցում, թե որքան կարևոր էր իրենց գործը։ Պատերազմից հետո պարզվեց, որ ոչ բոլորն էին դուրս եկել գյուղերից։ Ցավոք, քաղաքացիականների շրջանում զոհերը եւս շատ էին։ Իրանց հետ պետությունը մտածավ ժողովրդին տղան դա դա քիչ պենչելի դա ամեն մարդ չի գրեցալ իր մաշինա ուտիշկա կամ իր անվանա ուտիշկա բայց ավտոբուսը տեսալն շողացան երեկան տղանն Ուղևորներ թողած տներ հաճախ նաև հետ վերադառնալու հույսը մարտիկներ, որ շտապում էին փոխարինման առաջնագից մեկնողներ։ Վարորդ Արթուրը կիսում էր նրանց մտորումները, բայց նաև զգոն էր հանկարծ մի արարքով թիրախ չդառնան։ 15-20 կիլոմետր համարյա քեսավ առանց ֆար 4 մաշին։ Մթե հեշին բներվամ չի թորքերի մեջ ավա Երեխաներ, թորներ ունի։ Պատերազմում པարզ դիպվածներն էլ էին իրեն ուրախացնում։ Չէ, զանգը այդքան հետաքրքիր չի լավ, զանգը տուղալ։ Իրանց տեղը լավ արել, ինչ։ <laughs> Ես լավ էի հինգերից տեսալում տանամ ուխացա։ Մեն մարդն տեսածը գիացան վեր հնա վերիզմին պենինի, ինքը ինչ կլանա պիշանա Ինտեղլի օրինակ։ Իսկ մի բան լինելու եւ պարտության մասին սկսեց մտածել, երբ արդեն հերու թվացող յուղեր չէին գնում, երբ երթուղիները կարճացել էին։ Ինձ իմ պատկերացավ վեր կամ մսկամանց արդեն երբ ենք նահանջա։ Հədə դուրժը պատկերացավ եմ արդեն տացիո, արդեն մերի չտա։ Всё։ Վերեկա ունեցավ Շուշի, ասամ всё։ Հասկանալի է։ Կարտինա ясна։ Но не прекрасная։ Վարորդ Արթուրը ուրախ էր։ Մարտիկ, որոնց տարել էր Արցախից նորից հետ են գալիս։ Գուցե ոչ անմիջապես իրենց տուն, բայց հայրենիք է բերում նրանց։ Այդքանից հետո էլ հալամ այդքան ժողովուրդ նորից Հայաստանից նորից տեղափոխավ, այդքան լոխստող տալող մունքն կարա սեպսերուս նարա մեր պատերազմից հետո դժերի գիմուս վերնա պիտի հարմար վիշ կյանքին всё это 2022 թվականից կառավարության որոշմամբ փետրվարի 15-ը այսօր տրանսպորտի բնակավարի աշխատողի օր է համարվում։ Օրեր առաջ նախագահի հրամանագրով արիության եւ երախտագիտության, իսկ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից ոսկե մեդալի, շնորհակալագրերի եւ դրամական ապարքևների արժանացան պատերազմի ժամանակ իրենց գործը լավագույնս կատարած վարորդները։ Արթուր Գրիգորյանն այդ շարքում էր բլավալի վետուակա մոզելինի մանդակնիկցա մեր տոնորենա ասալա ժամին նիքստող եկ անենք վաշեմ ակուրատնի представительներ ես հայրության մեդալով մինակեշելի մի 7 թոկը հայրության մեդալով եմ արկերավդրով մնացածը դրամատոցապ ու ֆինանսովի Իր առօրյա աշխատանքային հանդերձանքով է ստացել արիության մեդալը։ Ոչ մի պատրաստվել, ոչ մի տոնական շոր, ոչ մի կոստյում։ Չէ, ստի այս ավոտանի պենեմ ինչ այս դեպուտատում ես կաստում կենամ գալոստի կապին դեմ, չէ, ստի նորմալնի հա, ես իմ ստի հա, հասամեք էլ կենամ ստի իմ կենամ, կաստում ուս վերնա, չէ, ինչ է, ինչ հա, է մար ամեր կաստում եք Հարցնում եմ, բա ասում եք, փրկիչ էիք այդ օրերին, և հնչում է շատ պարզ պատասխան։ Թե փրկիչ պիտի կաստում պենամ, Վարորդ Արթուրը հումորով է։ Աչքերի շուրջ փոքրիկ կնճիրներ են, հաճախ ժպտալու ապացույցներ։ Սիրում է իր գործը եւ նշում, քանի տարի է վարում է 10 համարի երթուղայինը։ Լավ գիտի իր ուղևորներին։ Անգիր գիտում։ Անգիր։ Даже поддержан շալմա ուժի գիտում, այդ մարդը կալուտ։ Իմ գործը շապտա։ Դա պիտի գիտաս, անգիր պիտի գիտաս։ Ժամին այդ մարդն ատուշ կլա, ժամին մարդն ատուշ կլա։ Ու մարդը չպիտի թողի շանապարին։ Մարդկանց ճանապարհին չի թողնում, բայց հաճախ ուղևորները կանգառից դուրս են կանգար պահանջում։ Օրինակ քաղաքին ցենտրում վանուցն անաս քշած։ Օրինակ ես էստեղ անվա ժողովուրդես, օրինակ գիտեմ չլի, գիտեմ չլի, օրինակ կարելի չստեղ։ Պաշոպ եմ ապամ ստեղ վնասն ցավը տան կարելի չլի։ Պայստող եմ ուզում շա։ Այս ցավը տան դիտո ուզում պայստոս բանալի պա։ Ոչ մա հա, դի բացատրում ես դե ժողովուրդին գիտեմ չան։ Սկանում ես պիտի բացատրես, դե կամաս կամաս սվերելու մեջ ի՞նչ տա։ Կանգառների պահերին իրար փոխարեն մետաղադրամ թողնող եւ հաճախ շնորհակալություն ասելու փոխարեն վիճող ուղևորներ, հերախոսներով բարձրաձայն խոսող, կանգառից դուրս կանգառ պահանջող դիմակներով եւ անդիմակ, ամեն օր հանդիպող, բայց շատ հաճախ աննկատ մեծացող ուղևորներ, վարորդ Արթուրը հիշում է բոլորին։ Հաճախ էլ նկատում, որ ուղևորները չկան մարդկան խլավախ դրամ չի լեփ մարդ։ Խոչային ընկալում էս նկարները ինչա՞ մեր տողանացու նկարներն հա։ Տեսալի նկարը կախված զոհված։ Շատ է, շատ կան։ Երջանկության, ուրախանալու իր փոքրիկ, բայց մեծ պատճառներն ունի։ Որ խցրով անա վերմուկ նորից մուկ են Ղարաբաղ։ Մուկ մեր վարան գլի։ Ինչ միակ տայա խցրով։ Որտե մեր Ղարաբաղ չկար է չնորի շաղապին։ Սկզբունքների հավատարմության եւ դավաճանության ուրույն պատկերացումներ ունի։ Այնուհետև դավաճանալակեցա։ Դավաճանը գիմս վերնացավ տանի մասին դի Դավաճանը նա չի եւ եմխտենա փախալ։ Դավաճան նա է, ասա մենք ալու քնքինամս։ Բայց մեր բարորդներն են մս դավաճանը ունքեցա։ Я ցալում всё։ Բացա։ Էլ պատկերացած եմ վեր։ Գալուն նորից ավարատնի։ Եկալն դե շաշիլեն իրաց տղճուն արդեն մեզ նայ։ Մեր Ղարաբաղցի մեր բղին ապրած մարդը գալի չի, ոչ մի տեղ ապրել։ Որքան էլ միտքը լուսացույցերին լինի, ասում է կանգառ բաց չթողնելու հարցում եւ առհասարակ շատ ուրախadir է։ Գործի գլխավոր մուտքը ուշադրությունն է։ Համ պիտի պասաժիրի։ Սկսկանալ դետակիտակ սկանում ստայիք։ Են բազարկեչերա ժողովրդանի ասխոսումն դուչումն են սկան։ Տավեշիմ բա ժողովրդն է ժողովրդն է Մունք բերան ավասմունք ժողովուրդ։ Տեղ են ավտոբուս նստող ժողովուրդը։ Ասում է, հաճախ դեղին ավտոբուսի ուղևորները իրենք են վարորդներ դառնում թանկարժեք մեքենաների, բայց ոչինչ, թող հարստանան ու ջիպեր վարեն։ Ինքն էլ իր հավատարիմ դեղին ավտոբուսը կքշի։ Մեր կողքին 10-րդ համարի երթուղայինի վարորդ պատերազմի ժամանակ ցուցաբերած խիզախության համար արիության մեդալի արժանացած Արթուր Գրիգորյանն էր։